masikio yenu na macho yenu na ngozi zenu zikikushuhudilieni lakini mlidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui mengi katika mliokuwa mkiyatenda. Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min basi hiyo dhana yenu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuangamizeni na mmekuwa miongoni mwa waliohasiri fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum min almu'tabin basi wakisubiri moto ndio maskani yao na wakiomba radhi hawakubaliwi وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين na tukawawekea marafiki na wakawapambia aliyo mbele yao na nyuma yao basi ikawathibitikia kauli wawe pamoja na mataifa aliyopita kabla yao miongoni mwa majini na watu hakika hao wamekuwa ni wenye kuhasirika Allahu akbar Allahu akbar La Ewe nabii, siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kupelekwa motoni, wakawa mwanzo wao wanakutana na mwisho wao, ili pate hoja ilazimike juu ya wote. Mpaka watakapofikiria moto na wakaulizwa juu ya madhambi waliyotenda duniani, na wao wakakataa, yakawashuhudilia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa yatenda wao. Na hao maadui wa Mwenyezi Mungu wakaziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Na ngozi zitasema, amekutamkisha Mwenyezi Mungu aliyetamkisha kila kitu. Na yeye ndiye aliyekuumbeni hapo mwanzo kabla hamjawa chochote. Na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea baada ya kufufuliwa, akuhisabieni mliokwishatanguliza katika vitendo. Wala nyinyi hamkuwa mkiweza kuficha vitendo vyenu viovu, hata viungo vyenu visivione, na ikawa macho yenu, na masikio yenu, na ngozi zenu, vyote hivyo vikakushuhudilieni. Lakini nyinyi mlikuwa mkidhani kuwa Mwenyezi Mungu hajui mengi katika vitendo vyenu kwa sababu mkivifanya kwa uficho. Lakini dhana mbovu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuhilikini na kwa hivyo mmekuwa siku ya kiyama katika wenye kuhadhiri vibaya mno. Basi hata wakijizuia machungu yao, moto ndiyo mwisho wao na makazi yao ya daima. Na wakitaka kumridhi Mwenyezi Mungu sasa hawakubaliwi hayo matakwa yao. Nasi tumewandalia duniani marafiki waharibifu na wao wakawazainishia mbele yao mambo ya akhera. Basi wakawaghuri kwamba hati hakuna kuvuliwa wala kuhesabiwa na wakawapambia pia mambo ya duniani ili ustarehe nayo na neno la adhabu liliwapata mataifa yaliyokushapita miongoni mwa majini na watu waliokuwa kama wao likawathibitikia na wao kwa sababu ya kukheri kwao upotovu badala ya uongofu. Hakika watu hao wote walikuwa katika waliohasiri hasara iliyotimia.